Hrvatski radio, obrazovni program. Godina je 1370. Ugarsko-hrvatskom kralju Ludoviku Onžuvincu konačno dolazi vijest koju je čekao godinama. Njegova supruga Elizabeta, kćer bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića, rodila je kćer koja je dobila ime Katarina. Ludovik i Elizabeta vjenčali su se 1353. i kralj je 17 godina čekao na potomka. Stvaranje potomka jedno je od najvažnijih zadataka vladara. Bez potomka nema zakonitog nasljednika. Bez nasljednika kraju svoju neizvjesnosti. Čekajući na potomka, Ludovik je već počeo tražiti druge izlaze. Prvo je namjeravao za svog nasljednika priznati brata Stjepana, ali Stjepan je umro 1354. Onda je namjeravao za nasljednika priznati Stjepanovog sina Ivana, kojeg je na Ludovikov zahtjev 1355. usvojio poljski kralj Kazimir III. Ivan je umro 1360. i taj je plan propao. Nekoliko je godina Stjepanova kćer Elizabeta imala status nasljednice 1365. car Svetog Rimskog carstva, Češki i Njemački kralj Karlo IV. došao je u Budim kako bi s Ludovikom pregovarao o njezinoj ženitbi za njegovog sina i određenog nasljednika Vaclava. A onda se sve to promijenilo. 1370. Ludovik je dobio prvo dijete, kćer Katarinu. Sljedeće godine rođena je druga kćer, Marija. Na koncu 1374. Elizabeta i Ludovik dobili su treću kćer, Hedvigu. Činilo se da je razloga za tjeskobu nestalo. Tako će sve biti do 11. rujna 1382. godine, kada će u 56. godini života, nakon 40 godina, jednog mjeseca i 12 dana vladanja Ugarsko-Hrvatskim kraljevstvom, umrijeti Ludovik I. Veliki. Činjenica da je Ludovik s Elizabetom imao tri kćeri značila je da je jedan od najvažnijih poslova kraljevstva naći im supruga. U Ugarsko-hrvatskom tvrdo patrijahalnom kraljevstvu ideja da žena vlada nije bila prihvatljiva. Prvo je dogovorena udaja najstarijeg kćeri Katarine. Ona je, kada su je bile četiri godine, vjerena za Luja od Orleana, drugog sina francuskog kralja Karla V. U srednjem vijeku kraljeva kćer nije se mogla tek tako vjeriti. Miraz je morao biti poveći. I tu su počeli problemi. Ludovik je obećao da će njezin miraz biti kraljevina Napulji, Provansa. Problem je bio u tome što je vladarica Napulja, kraljica Ivana, bila živa. Ludovik je u nekoliko navrata pokušavao osigurati napuljsku krunu i osvetiti ubojstvo svog brata Andrije koji je bio oženjen za Ivanu, ali bez uspjeha. Pitanje napuljske krune riješit će se na drugi način pa Lengel u knjizi Kraljevstvo svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske od 896. do 1526. piše. Karlo Mali od Rača, nećak Vojvode koji je pogubljen u i živio je u Ugarskoj od 1364. Godine 1371. Ludovik mu je dao titulu Vojvode, Hercega, Hrvatske i Dalmacije. Nakon 1373. kad je car Filipo Taranta umro, Karlo je uz Ludovika bio jedini preostali muški pripadnik loze Anžuvinaca. Imao je jasno pravo na barem dio anžuvinskog nasljeđa. Kada je papa Urban VI, koji je bio u sukobu s Ivanom, ponudio napuljsku krunu kralju Ugarske, Ludovike je u Italiju poslao Karla s ugarskom vojskom. Mladi je princ napao Napulj 1381. Zatočio Ivanu i nakon što se okrunio kao Karlo III. dao ju zadaviti u zatvoru. Ludovik je nastavio vjeriti svoje kćeri. Mariju je vjerio za Žigmunda ili Sigismunda, drugog sina cara Karla IV. U trenutku vjeritbe Žigmundu je bilo četiri godine, a Mariji jedna godina. Vjeritba je proslavljena 1379. u Trnavi. Na proslavi bio Vaclav Žigmundov brat, koji je već tada bio određen za Karlovog nasljednika. Godine 1378. Hedviga je vjerena za Vilima, sina vojvode Leopolda od Austrije. Hedvigi su tada bile četiri godine. Prva pukotina u Ludovikovom planu pojavila se kada je Katarina umrla. Sljedeća na redu za nasljeđivanje bila je Marija i njezin vjerenik Žigmund. Dok je Ludovik bio živ, nitko to nije dovodio u pitanje. Pred kraj života Ludovik koji je patio od neke bolesti slične gubi povukao se u svoje odaje i postao sve više religiozan. Kada je umro, činilo se da će se ispuniti njegova želja. Dan nakon njegove smrti Marija je okrunjena za kraljicu, majka Elizabeta bila je njezina regentkinja. Ključnu ulogu u vladanju imali su palatin Nikola Gorjanski ili Garaj i kardinal Demetrije. Budući kralj trebao je biti Žigmund, vjerenik Marijin. Nije dugo trajala sloga oko pitanja nasljeđivanja. engel piše. Politička elita bila je podijeljena oko toga kako naći konačno rješenje. Dok je dvor prihvatio Ludovikovu želju i prihvatio Žigmunda Luksemburškog, Marinog vjerenika, većina plemstva protivila se samo ideji nasljeđivanja po ženskoj liniji. U očima mnogih jedini zakoniti nasljednik bio je Karlo Drački, zadnji anžuvinac u muškoj liniji. Odrastao u Ugarskoj, Karlo se nije smatrao strancem i mislilo se da će njegov dolazak na prijestolje dovesti do pada Gorjanskog i drugih nepopularnih baruna. U takvim uvjetima izbijanje političke krize bilo je samo pitanje vremena. Želja da Karlo Drački, jedini živi muški potomak anžuvinaca koji su vladali ugarsko-hrvatskim prijestoljem, postane kralj nije se mogla odmah ostvariti. Način na koji je on sam došao na Napuljsko prijestolje priskrbio mu je neprijatelje. Louis bliski rođak francuskog kralja Karla VI, smatrao se zakonitim Ivaninim nasljednikom i na čelu francuske vojske krenulo je 1382. u osvajanje Napulskog kraljevstva. Karlo je uspio poraziti napadače, ali to je samo potaklo palatina Nikola Gorjanskog na dodatne korake. Nekako se moralo osigurati da Marija bude ta koja će nositi krunu. Paul Engel piše. Mm. Kako bi omeo Karlove planove, Gorjanski i njegovi sljedbenici pribjegli su diplomaciji. Najočitije rješenje bilo je da se uđe u savez s Karlovim neprijateljima, obitelji Valois, i da se od njih zatraži da daju kralja. Stupilo se u kontakt s francuskim dvorom što je brže i tajnije bilo moguće i do početka 1384. dogovorena je vjeritba Marije i Luja od Orleana, brata francuskog kralja Karla VI. Što više, kako bi se zaustavila opozicija u zemlji, sazvana je skupština. To je nešto što se nije dogodilo od 1352. Svi ti manevri kraljice regentkinje i njezinih nepopularnih baruna doveli su konačno do reakcije. U tom neredu i Poljska je bila izgubljena. Poljski su baruni pak inzistirali da vladar mora živjeti u Poljskom kraljevstvu ako želi njime vladati. Regentkinja Elizabeta razmišljala je o ratu, ali se na kraju zadovoljila da na poljsko prijestolje dođe Marijina sestra Hedviga. Ona je trebala vladati sa svojim suprugom Vilimom od Austrije. Poljski baruni to nisu namjeravali dopustiti. Prvo su razvrgli Hedvigin brak sa Vilimom, a onda ju oženili za Jagela, litavskog princa koji je onda okrunjen za poljskog kralja kao Vladislav II. Kako to piše Pal Engelu u neredu koji je vladao gubitak Poljske prošao je gotovo nezapaženo i prihvatio se bez reakcije. U takvoj situaciji u kraljevstvu, gdje se nered sve više širio, jedna obitelj iz hrvatskog dijela Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva odlučit će da je vrijeme da se stane svemu tome na kraj. Kralj iz loze Anžuvinaca bio je u Napolju. Samo je po njega trebalo otići i dovesti ga u kraljevstvo. Ako otpora bude, oni će ga slomiti. Tri brata te obitelji imala su dovoljno siline i saveznika da to i učine. Prvi u hrvatskom dijelu kraljevstva koji se odlučio da je dosta bio je Ivan Paližna, moćni prior viteškog reda Ivanovaca koji imao sjedište u Vrani kod Zadra. Do jeseni 1383. Stjepan Lakvi uspio gušiti Ivanovu pobunu. Ali onda je opasnija i moćnija obitelj počela kovati urotu. Horvatovi su bili velikaška obitelj koju su u doba tih previranja vodila trojica braće. Pavao je bio zagrebački biskup, Ivaniš ban moćne i bogate mačvanske županije, Treći brat iz obitelji Horvat bio je Ladislav, također iskusan u ratovanju i vladanju. Nakon smrti kralja Ludovika, Pavao Horvat nakratko je izbivao iz političkog života. Krenuo je 1383. u hodočašće u svetu zemlju iz kojeg se vratio sljedeće godine. Kada se vratio s braćom je postao kingmaker, čovjek koji stvara kraljeve. Horvatovi su znali kako stoje stvari u Italiji. Ivaniš je od kraja 80. godina 14. stoljeća ratovao za Ludovika u Italiji. Godine 1380. vodio je vojsku koja je Karla Dračkog i dovela na Napoljsko prijestolje. Pavo je za Ludovika vodio pregovore s Venecijom u Torinu, koji su završili sporazumom 1381. Trojac je odlučio da je vrijeme da se na prijestolje Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva ponovno dovede muški anžuvinac. Ta će odluka pokrenuti građanski rat, a od trojice braće vjerojatno će samo jedan umrijeti prirodnom smrću. U povijesti četvrtkom govorit ćemo o tri brata iz obitelji Horvat, koji su pokušali odrediti tko će vladati Ugarsko-Hrvatskim kraljevstvom. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Zanimljivo je da zapravo ta braća Horvat koji su bitno obilježili za razdoblje od prilike od 1384. do 1394. iako se i nešto ranije javljaju, zapravo njima se vrlo malo pisalo u hrvatskoj historiografiji, a njihovo ime bi sugeriralo da su Hrvati. Međutim, zapravo radi se o ugarskom plemstvu koje se pojavljuje na hrvatskim prostorima u doba vladavine Ludovika Anžuvinca, negdje oko polovice 14. stoljeća. Naime, Prema svemu sudeći radi se o jednom odvjetku obitelji Banča, dakle mađarskog roda Banča, koji čije sjedište bilo u današnjem Baču i tijekom 13. stoljeća taj rod zapravo ima izuzetno važnu ulogu, to je pojedini predstavnici tog roda tijekom vladavine Bele IV. Imaju izuzetno važne uloge kao što je recimo Vatski biskup ili što je bio Stjepan I ili njegov kasniji nečak Stjepan II koji 60. godina je nadbiskup Kaloče. Cijeli rod zapravo se pojavljuje prvi put u izvorima ih se može pratiti njihovog rodonačelnika Orba Sabanču, može se pratiti negdje od početka 13. stoljeća. I oni se šire zapravo tim područjem e, Južne Ugarske, s tim da su zadobivali pojedine posjede na sjeveru Ugarske, da bi polovicom, dakle da ne idem u prevelike detalje, polovicom 14. stoljeća praunuk tog Orba Banče se pojavljuje na prostoru posjeda Horvati. A taj posjed Horvati, sad čovjek bi pomislio da se nalazi negdje u Zagorju, e, jer e, po njimi su jeli, najčešće se nalaze e, negdje po Zagorju. Međutim, radi se o, o jednom posjedu koji se nalazi u današnjoj Slavoniji, u blizini Vinkovaca, to jest zapravo u blizini starih Mikonovaca kod Đakova. Dakle, oko 1348. na 58. u dokumentima se pojavljuje Petar IV. Banča, koji se počinje nazivati Petar Horvat, i onda njegovi sinovi 70. godina 14. stoljeća zapravo zadobivaju iznimno važne uloge u e, nomenklaturi Ugarsko-Hrvatskog kraljestva u smislu da Pavao postaje zagrebački biskup, a Ivaniš čak mačvanski ban, dok o Vladislavu manje znamo. Ključni saveznik Pavla Ivaniša i Ladislava Horvata bio je Ivan Paližna, prior Ivanovaca i ban Slavonije Hrvatske i Dalmacije. Talijanski pjesnik Lorenzo de Monači tvrdi da se Ivan od nižeg plebića uzdignuo na sam vrh i da je zato bio zaslužan ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. Oko 1370. Ivan je vodio napad na Split. Nakon toga počinje ratovati u Italiji. Bori se na strani gospodara Padove, Francesca carare protiv Venecije i postiže nekoliko pobjeda. Za toga carara nagrađuje dopuštenjem da stupi u službu Barnabe Viscontija, koji se spremao u rat protiv pape. Buran politički život srednjovjekovne Italije Ivan Paližna zamijenio je ne burnim životom Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Vjerojatno negdje oko 1379. on dolazi na čelo Ivanovaca u Ugarskoj. Viteški red Ivanovaca ili hospitalaca osnovan je u Jeruzalemu ili 1070. ili 1099. Isprava je bio posvećen zdravlju hodočasnika u svetu zemlju. Prvi čelnik reda bio je Brad Gerard. Za njegovog nasljednika zadaća reda je nadopunjena. John Julius Norvić u knjizi Srednje more, povijest sredozemlja piše. Žerarov nasljednik, izvjesni Remon od LPI-a, revidirao je pravila reda i dao mu i drugu svrhu, vojnu zaštitu kršćanskih hodočasnika. Od 1130. nadalje i templari i Ivanovci redovno su sudjelovali u ratovima križa. Oba su bila vjerski redovi, čiji su članovi uzeli uobičajene redovničke zavjete, ali dok su templari bili čisto vojna organizacija, hospitalci nikada nisu zaboravili da su bili bratstvo za njegu, čija je dužnost bila da se brinu za njihove gospodare bolesne. Kada se nisu borili, stalno su bili zauzeti gradnjom i opremanjem svojih bolnica i njihov standard medicinske njege bio je najveći u srednjovjekovnom svijetu. Hrvatske zemlje Ivanovci su došli najvjerojatnije krajem 12. ili početkom 13. stoljeća. Iz 1205. potječe podatak o prisutnosti Ivanovaca u utvrdi Ljubljan kod Nina. Vrana kod Novigrada bila je ključni posjed Ivanovaca u Hrvatskoj. Danas je Vrana selo u Dalmaciji koje je 2011. imalo 784 stanovnika. U srednjem vijeku templari su u Vrani sagradili samostanu utvrdu koji su imali tri prstena zidina i pretvrđava. Nakon uništenja Templara, Ivanovci preuzimaju Vranu. Na svom vrhuncu Vranski priorat Ivanovaca imao je u Dalmaciji, Slavoniji i Bosni oko 40 samostana, gradova i vlastelinstava. Ivan Paližna bio je na čelu svega toga. Braća Horvat našli su snažnog saveznika u prvom čovjeku viteškog reda prepoznatljivog po crnom plaštu na kojemu je bio bijeli križ. Nakon što je dakle potpisan mir u Zadru 1358. zapravo čitavo Hrvatsko kraljevstvo, a onda dakle i ugarski dio uh, ugarsko-hrvatskog kraljevstva ulazi u jednu, jednu fazu prosperiteta. Uh, s jedne strane nema, nema značajnijih vojnih aktivnosti na tom čitavom teritoriju, zapravo kroz osobu vladara Ludovika Anžuvinca prvoga ili Ludovika Velikog spaja se na neki način teritoriji od Baltičkog mora pa sve do u jednom kratkom trenutku čak dakle i e, južne Italije i u tom dakle u trenutku kada on umire zapravo dolazi, dolazi do, do činjenice da sav taj sklop različitih ugovora, to jest senjersko-vazalskih odnosa koji su vezani direktno na osobu kralja, raspada se. Ali ono što je bitno imati na umu jest, kada govorimo o braći Horvat, da zapravo njih trojica ili plus ako, ako ćemo uključiti tu i njihovog rođaka Ivana Palžinu četvorica, u razmjerno kratkom razdoblju su zauzeli dakle, te ključne pozicije. Zapravo, čitava hrvatska politika, uvjetno rečeno, se vrti oko njihovih s jednom dijelom osobnih interesa, ali ono što je zanimljivo, da u trenutku kada umire Ludovik i dolazi do tog dakle, dinastičkog pitanja, oni i dalje zastupaju taj kraljevski interes. I što, što je zapravo iznimno rijetko, jer kasniji primjeri, recimo vezano za isti taj protodvorski pokret eh, Hrvoja Vuče Hrvatnića, pokazuju određenu razinu laviranja. Ova četvorica zapravo stoje ono, u obrani Anžuvinske dinastije do samoga kraja u samim tim završnim godinama, kada Ludovik već je i bolestan i, i, nemoćan, a i dalje je upleten dakle, u čitav niz političkih zbivanja, poglavito na jugu Italije, u Napojskom krajstvu dolazi opet do jednog dinastičkog pitanja nasljedstva nakon smrti tamošnjeg kralja Karla. Ludovik zastupa dakle svog zapravo bratića, Karla Dračkog, i pomaže mu da Karlo Drački ostvari svoje pravo. U tim poslovima zapravo opet su izravno upleteni, upleteni braća Horvat, konkretno Ivaniš koji kao mačanski ban još uvijek u tom trenutku dakle vodi vojsku u južnoj Italiji zajedno sa svojim mlađim bratom Vladislavom, a u, tim operacijama dakle izravno s jedne strane pomaže Karla Dračkog i na taj način osigurava je vlastitu poziciju u trenutku kada će umrijeti Ludovik Anžuvinac. 17. rujna 1382. godine u dobi od 11 godina kći pokojnog Ludovika I. Anžuvinca Velikog okrunjena je za kraljicu. Dan ranije pokopan je njezin otac. Za regentkinju maloljetne Marije imenovana je Ludovikova supruga Elizabeta Kotromanić. Ključne položaje u vlasti imali su palatin Nikola Gorjanski i kardinal Demetrije. Kako to piše Pal Engel, bilo je jasno da je riječ o privremenom rješenju moćni plemići će isticati svoje kandidate za prijestolje. Braća Horvat, tada su ih još bila trojica, Pavao, Ivaniš i Ladislav, odlučit će da prijestolje mora ostati u obitelji Anžuvinaca. Smrt Ludovika Velikog zapravo je otvorila taj dinastičko pitanje. Naime, u Ugarsko-Hrvatskom kraljestvu je prevladavalo uvjerenje i praksa da žena ne može naslijediti. Zapravo, Prvi put kada se to događa da, da žena nasljeđuje je spramatička sankcija i Marija Terezija kada već Habsburgovci dugi niz stoljeća vladaju dakle, Ugarsko-Hrvatskim kraljestvom. Ludovik dakle nema muškog odvjetka. On ima dvije čeri, jednu Mariju, mlađu i stariju Hedvigu ili Jadvigu. E, Hedviga je oženjena dakle u Jagelonsku kuću, dok Marija još uvijek je premlada da bi bila oženjena, međutim obećana je češkom mlađem princu Žigmundu Luksemburškom, ali još uvijek nije u godinama da se može vjenčati. I sad smrt Ludovika otvara pitanje ko će ga naslijediti. S jedne strane, Elizabeta Kotromanić, e, dakle supruga preminulog kralja, ne želi pustiti vlast. Dakle, mađa čer Marija ne može preuzeti e, prijestolje jer nema, nije oženjena. S druge strane, pojavljuju se dakle i pitanja da li bi se moglo Jagelonska kuća naslijediti, dakle preko Hedvige. U tom cijelom spletu okolnosti nejasnih, dakle nema barem u tom trenutku smatra se nema živućeg odvjetka preminulog kralja, e, plenstvo se dijeli na nekoliko, na nekoliko frakcija. Jedni zastupaju jagelonsku priču, jedni zastupaju gotovo pa siluju varijantu da se Marija što prije uda za, za, za Žigmunda. Pojavljuje se u toj priči čak i mogućnost da se Marija uda u Francusku, dakle za, za princa od Orleana. Dok jedan manji dio, i to je zanimljivo upravo braća Horvat, zastupaju ostanak kuće Anžurinaca i vide kandidata u Karlu Dračkome, dakle čovjeku koji zapravo je i bio izravno do 1374. godine upleten u ugarsko-hrvatske poslove jer je obnašao dužnost hrvatskog hercega. Naravno, situacija nije sasvim, sasvim jednostavna jer Ugarsko kraljestvo, iako nasljedno, zapravo je u ovakvim situacijama, kao što je i predviđala i, e, dakle, i Zlatna bula, postaje izborno. I Ugarsko i Hrvatsko plenstvo moraju se dogovoriti oko toga koga će naslijediti. Međutim, puno je tu različitih interesa i puno je tu različitih stranki i tri godine se ne može postići dogovor, da bi čak u jednom trenutku sami Horvati koji su bili najveći zajedno sa Palatinom Sićem, Nikolom, koji su zastupali uh, struju, popustili i dopustili da kraljica Elizabeta preuzme vlast. To će, to će se dogoditi 1385. sa mirom u Požegi. Međutim, Činjenica da kraljicu Elizabetu savjetuje Nikola Gorjanski, on pak zastupa jednu sasvim drugu liniju u kojoj zapravo vidi kroz mogućnost da prijestolje naslijedi maloljetna Marija, da on bude taj koji će zapravo do trenutka dolaska novog kralja biti veliki šef u državi i dolazi do čitave, čitavog niza smjena različitih funkcija, što naravno se braći Horvat kao zastupnicima, dakle one stare anželinske politike ne sviđa, pa oni već zapravo 1385. i odustaju od e, e, dakle tog sporazuma u Požegi i Pava opet kreće u veliku diplomatsku akciju, kreće u Napulj i traži Karla Dračkoga da prihvati prijedlog da postane hrvatsko-ugarski kralj, to je ugarsko-hrvatski kralj. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I Anžuminac umro je 11. rujna 1382. Kralj koji je vladao golemim područjem od Baltika do Jadranskog mora čvrsto je pod kontrolom držao i najmoćnije velikaša u zemlji. Nije prošlo puno vremena i njegova, kako ju naziva Paul Engel, apsolutna monarhija bila je samo uspomena. Nered se uvukao u kraljevstvo kojim je nominalno vladala njegova maloljetna kćer a stvarna je vlast bila u rukama Ludovikove supruge i moćnih velikaša oko nje. U tom vremenu vladavina žena u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu kojim su vladali patrijahalni običaj i uvjerenje da samo kralj može povesti vojsku u rat nije bila omiljena. Ali prije nego što su velikaši predvođeni braćom Horvat odlučili da je vrijeme za promjenu na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju, Počeli su sukobi u kraljevstvu. Kako nije bilo moćnog kralja, velikaši su se počeli uzdizati i ubrzo su počeli sukobi oko zemlje i moći. U jedan od tih sukoba uključio se Ivan Paližna. Vjekoslav Klajić u svojoj povijesti Hrvata piše. I u prvoj polovici godine 1383. živio je Ivan Paližna još nekako u sporazumu s objema kraljicama. Dana 22. travnja bježe župan kraljevskih udvornika u županiji Tolnanskoj po imenu magistar Jakov de Kolus navalio na priorov posjed Gerenaš u istoj županiji, te mu silom odvukao na kraljevsko zemljište njegova podanika Ivana, sina Vogizova. Zbog toga nasilja potužio se Ivan Paliž na kraljici Mariji, koja je povjerila stolno biogradskom kaptolu da istraži stvar. I zaista je kaptol ustanovio 9. svibnja da je župan kraljevskih udvornika počinio nasilje. Sukob se nije primirio, već je eskalirao. Na kraju su kraljice 1384. odlučile oduzeti Ivanu Paližni sve titule, a njega i njegovog brata Tomu proglasili su nevjernima i oduzeli im obiteljske posjede. Možda je ovaj sukob bio razlog zašto se Ivan Paližna pridružio Horvatovima. Kako bilo, Karlo Drački mu je za vrijeme kratkotrajne vladavine vratio sve počasti i posjede. Kralj je Ivana Paližnu nazvao ovom titulom. Brat Ivan od Paližne, prior Vrane i ban kraljevine Slavonije, Dalmacije i Hrvatske. Čitav postupak izgleda tako da zavjerenici, to je ovi koji dakle nosioci protudorskog pokreta u ovoj prvoj fazi, braća Horvat i još e, dio, e, dio plenstva, zapravo odlazi u Napulj i nudi krunu, smatrajući da je jedini živući legitimni nasljednik eh, bi mogao biti Karlo Drački. On se jedno vrijeme nečka i to je razlog zašto zapravo tek 1386. on će se ustoličiti za kralja, iako je već na kraju same 1385. krenuo na put i tamo ga, evo ga, opet pokazuje se koliko je tu taj Pavao Horvat bio važan i značajan, jednako kao što će Šubići dovesti Anžovince i pratiti ih sve do Zagreba, tako Pavao Horvat, ga, to jest prije svega Ivaniš Horvat, a onda Pavao Horvat zajedno s njim i dočekuju kralja u Zagrebu, ugošćuju ga da bi kralj nakon toga prešao u Budim. On je, dakle, njemu je kruna ponuđena, on je krunu prihvatio. I velika je šansa da, da će to proći na dakle Ugarskom saboru, međutim to još nije formalno učinjeno, dakle on nije krunjen krunom Svetog Stjepana, nije to učinio u Slovnom Biogradu Ostrogonski nadbiskup. Karlo će to prihvatiti na sam, zapravo na samu novu godinu će postati kralj. Kralj kada je ustoličen, on je vrlo brzo E, dakle zapravo napravio svojevrsnu rošadu unutar te najviše strukture e, svog upravljačkog aparata, pa tako u tom trenutku Ivaniš kao njegov vjerni pouzdanik još iz 70. godina 14. stoljeća postaje Slavonski ban. Pavo je također tu u njegovom uskom krugu diplomatske vođenja vanjske politike, a već u veljači zapravo Nikola Gorjanski zajedno sa, e, sa kraljicom Elizabetom a još je li nesretnim Blažom Forgačem koji je ostao baš je onako crnim slojima upisan, upisan u čitav taj splet događaja, u spletku koje zapravo tijekom jednog gotovo nevezanog razgovora dogodi se da ta tjelesna straža koja je bila cijelo vrijeme uz Karla Dračkoga, a ispred koje između oslog stoji Ivaniš Korvat, kralja su napustili i taj Blaž Forgač koristi situaciju i buzdovanom udara kralja kralj je u tom trenutku još uvijek živ. Međutim, glas u Budimu se pročuo da je kralj ubijen, dolazi do čitavog organiziranog, orkestriranog, dakle ustanka protiv, protiv svih pristalica Karla Dračuga i sam Ivaniš Horvat za, zajedno sa, sa Lackovićem onako pod oružjem boreći se probijaju se iz Budima prema jugu i spuštaju se dakle prema, prema svojim posjedima prije svega na području, području dakle istočne Slavonije i Mačeve. Među plemstvom postala je podjela na barones naturales i barones regni ili barones ex officio. Prvi su bili najodličniji među plemićima, najmoćnije plemenite glave kraljevstva. Drugi su bili u biti najviši službenici kralja. Međutim, službenicima postala je danja podjela, na vrhu su bili Palatin, dvorski sudac, hrvatski ban te kraljevski tavernik. Onda su ispod njih bili dvorski službenici, maršal, vratar, trpeznik, peharnik, komornik, zapovjednik straže te župan požunski. Jedan od tih barone Sregni, peharnik Blaž Forgač, buzdovanom je udario u glavu tek okrunjenog Karla Dračkog. Karlo nije dugo vladao. Okrunjen je na staru godinu 1385. Onako kako to nalažu pravila. Okrunjen je krunom svetog Stjepana u stolnom Biogradu od Ostrogonskog nadbiskupa. Sve tomu nije donijelo sigurnost, kako to piše Pala Engel u svojoj povijesti srednjovjekovne Mađarske. Karlo II. Drački bio je na milosti svojih neprijatelja. Milosti je prestalo kada ga je peharnik Forgač udario buzdovanom u glavu i 39 dana nakon krunjenja Karlo II. Drački bio je teško ranjen. Umro je kasnije od posljedica udarca tog buzdovana u glavu. Blaž Forgač za svoj udarac nagrađen dvorcem Jelenec pored Nitre. Forgač nije dugo uživao u nagradi. Braća Horvat ili kako ih Pal Engel naziva vođe napuljske stranke organizirali su protuudar i u srpnju 1386. kod Gorjana posjeda Palatina Nikore gorijanskog kraljice Elizabetu i Mariju, koje su pratili Palatin i Peharnik, u zasjedu su uhvatile trupe braće Horvat. Kroničar Ivan Turoci ili Turčanski ovako opisuje kraj Gorjanskog i Forgača. A Blaža Forgača, kako bijaše smion, u pravom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorijanski, kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljice. Ali što je koristila obrana samo jedne ruke, kad su ga sa sviju strana napadale neprijateljske mišice i ranili smrtonosno udarci strijelica? Nakon ubojstva Karla II. Dračkog, češki kralj Vaclav Žigmundov brat doveo je s vojskom svog brata Ugarsku i pod silom oružja prisilio kraljice da ugovorom u Đeru prihvate Žigmunda kao muža maloljetne Marije. Ali onda su kraljice Elizabeta i Marija zarobljene u zasjedi kod Gorjana. Njihovu sudbinu ovako opisuje Ivan Turaci. Navale divlji Hrvati, ne znajući za poštovanje, zajednički na kraljevska kola i prevrnu ih, a zatim trgnu iz kola kraljice i gospođe njihove i bez poštovanja prema kraljevskom dostojanstvu, pa odvedu zarobljene uz mnoge pograde pred svog bana. Kad ih je on mnogom grdnjom grdio zbog umorstva kraljeva, baci se starija kraljica brzo na koljena i moleći podiže ruke. Poštedi me, reče Bane, poštedi. Sjeti se onog dobra što si ga nekada od kralja našeg Ludovika primio i ne iskaljuj srđbe na nevinoj kćeri njegovoj. Ja sam sama uzrok počinjenom zločinstvu pa kad je kraljica htjela dalje da govori, okrena joj leđa. A kad noć, spuštajući se onog dana, svjetlo odagna i sve tamom prekrije, uzmu kraljicu Elizabetu, začepe joj usta i utope u dubokoj vodi rijeke Bosuta. Verzija Ivana Turocija da je Elizabeta udavljena u Bosutu nije istinita. I Marija Elizabeta odvedene su duboko u teritoriji koji su nadzirala braća Horvat. Tamo je najvjerojatnije Elizabeta ubijena, a Marija je pošteđena. Pala Engel piše da su braća Horvat odsječene glave Forgača i Korijanskog poslali kraljici Margareti u Napulj. Ona je bila supruga ubijenog Karla Dračkog. Dolazi do jednoga razmjerno čudnog spleta okolnosti. Čini se u trenutku kada dakle, na Gorjanima Horvati uspijevaju oteti kraljice, sklanjaju ih duboko u dubinu hrvatskog dijela kraljevstva, ne zadržavaju se na posjedima koje oni zapravo najviše drže, nego ispuštaju do Ivana Paližne prema Novigradu i tamo će Elizabeta skončati u jednom, jednom trenutku. Međutim, tu Sada dolazi, javlja se kao nekakav princ na bijelom konju, ako govorimo dakle iz pozicije Elizabete i Marije, pojavljuje se češki princ Žigmund koji je shvatio da u ovoj situaciji onaj dogovoreni brak, dakle još za života Ludovika, vrlo lako može propasti. Jer zapravo ukoliko Elizabeta i Marija ne postoje, zapravo njegova šansa je malena. S tim da je zanimljivo tu primijetiti da se tu već zapravo vidi taj nekakav usud samoga Žigmunda Luksemburskog ili Sigismunda. Naime, on je mlađi češki princ. Njegovom bratu su suđene sve one divne titule kralja, bohemije, cara i sve dalje, dok on zapravo je lišen svega toga. I zapravo njemu jedina šansa obdržanja nekakvog, dakle, svog prinčevskog pa onda kraljevskog e, statusa je taj brak koji ima dogovoren dakle sa Anžuvincima i on zapravo 1387. u proljeće te godine spušta, dakle uz pomoć vojske koju mu je njegov brat Vlacav dao, spušta se prema Ugrskoj, tamo doslovno prisiljava ugarsko plenstvo da ga izabere za kapetana branioca Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i sa tom funkcijom spušta se u, kako bi rekao, oslobodilačku akciju da spasi svoju buduću suprugu, a i kraljicu Elizabetu. Međutim, Elizabeta je ubijena. Ono što nije sasvim jasno, uvijek se nekako govori da je za njenu smrt prije svega kriv Ivan Pališna, dakle, vranski prior. Međutim, čini se da je zapravo narebu dao upravo Ivaniš, jer način kako će on kasnije skončati a, govori o tome da je tu zapravo bilo puno, puno zle krvi između kraljice Marije i, i Horvata kao takvih. Nakon napada kod Gorjana pokrenuo se i Žigmund Luksemburški. U kolovozu 1386. održao je skupštinu u Sekeš Fehervaru ili Stolnom Biogradu. Prvo je pobunjenicima, predvođenima braćom Horvat, u ime kraljice Marije ponudio amnestiju oni su trebali prihvatiti Žigmunda i Mariju kao vladare. Braći Horvat i njihovim najvažnijim sljedbenicima ponudio je položaje koji odgovaraju njihovom statusu. Braća Horvat ponudu nisu prihvatili. Da potvrde svoj stav, kako to piše Paul Engel, dali su u siječnju 1387. zadaviti kraljicu Elizabetu. Navodno su to učinili pred samom Marijom. Danji tijek događaja opisuje Engel. Sada je oružani sukob bio neminovan. Baruni ili možda i skupština učinila je Stjepana Lakvija palatinom i dala regenstvo Žigmundu, koji je uzeo titulu Vojvoda i kapetan Ugarske. Rat je izbio na svim frontama. Do prosinca vojska Lige vratila je Temišvari i njegovu regiju i u siječnju 1387. Sigismund je sam umarširao u Slavoniju kako bi oslobodio kraljice. Iako u tome nije uspio, prijestolje više nije moglo biti upražnjeno i on je okrunjen za kralja 31. ožujka 1387. u Sekeš Fehervaru. Kako je kardinal Demetrije umro u veljači, a čini se da je kaloški nadbiskup bio izvan zemlje, svečanost je obavio biskup Vesprema. Žigmund je konačno došao do krune i dobio je na svoju stranu ugarske plemiće i dio hrvatskih kako bi se borio protiv braće Horvat i napoljske stranke. Ali za to je platio cijenu. Prvo na prijestolje je došao izborom plemstva, a ne po pravu nasljedstva. Dakle, da bi postao kralj morao je pristati na sve zahtjeve moćnih ugarskih velikaša. Drugo, da dobije što želi, morao je ući u ligu svojih velikaša. Činjenica da je kralj stupio u skupinu koju su činili njegovi plemići značila je degradaciju njegovog statusa. Liga je bila moćna. Činilo ju je nekih 20 baruna i nekoliko prelata koji su predstavljali 12 moćnih magnatskih obitelji. Na čelu lige bili su Stjepan Lakvi koji je dobio titulu Palatina te Ivan Kanižaj, nadbiskup Ostrogona. Suočeni s moćnom ligom i braća Horvat potražili su svoje moćne saveznike. Zapravo, što se događa nakon što 1387. Žigmun uspije tako kavalirski spasiti kraljice, zapravo i potisnuti ustanike. Oni bježe na područje tadašnje banovine Bosne, vrlo brzo će ta banovina postati i kraljevstvo, traže utočište kod e, Stjepana Tvrtka, u stvari u tom trenutku samo još uvijek Tvrtka, Stjepan će postati tri godine kasnije. I ono što je sad zanimljivo, Tvrtko im daje utočište. Iako je zapravo on vrlo bliski rođak kraljice Elizabete, a oni su je dali usmrtiti. Zašto to čini? Zato što zapravo on koristi priliku. On jest bio, dakle, u neku ruku vazal ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika, međutim, njegovom smrću, dakle smrću e, Ludovikovom, otvorio se jedan širok prostor u kojem bosanski ban zapravo nema nikakva legitimna prava, ali ima dovoljnu moć da zapravo se proširi na taj prostor u kojem trenutno zapravo vladaju samo moćni velikaši, nema neke realne vlasti. Jednako tako u toj cijeloj priči vrlo slično, a opet vezano i sa, sa bračnim vezama, vide pojedini srpski velikaši mogućnost širenja vlastitog utjecaja na, na, dakle, na prostor današnjeg dalmatinskog zaleđa. Ono što se dakle zapravo događa e, dakle 1387. kada, kada Horvati se e, prebacuju na bosanski teritorij, oni će se nekako e, na području Usore dobiti svoje, svoje nekako mjesto od kude će kasnije vršiti prepadničke upade poglavito na prostor Slavonije, zapravo na one prostore koji su bili njihovo dakle u tom trenutku još uvijek ne patrimonijalna zemlja, ali zapravo zemlja koju su, s kojom su oni upravljali do tog pada 1487. godine. U tim sukobima, koji će biti zapravo vrlo često i uspješni, će te iste 1387. pasti najmlađi od braće. Pretpostavljamo da je najmlađi, jer njemu se najmanje zna, Ladislav. Prilikom jednog prepada na, prema području Požege, zna se da je došlo do hvatanja braće Horvat s tim da će e, Ladislav se nakon toga više ne spominje i pretpostavljamo da je poginuo, a Ivaniš se uspio izvući. Žigmund ili Sigismund Luksemburški rođen je 1368. u Nürnbergu. Bio je sin moćnog cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. Kada je 1387. okrunjen za kralja, još nije navršio 20 godina. Žigmund će umiriti 1437. Do tada će nanizati niz titula. Najvažnija je bila ona cara Svetog Rimskog carstva. Žigmund nije namjeravao dati ligi da rade što im je volja, pogotovo kada je primijetio da vođe lige više energije i vremena troše na zgrtanju osobnog bogatstva, a ne na uništenje pobune koju su vodila braća Horvat. Do 1396. vođa lige su od 150 dvoraca koji su bili u kraljevskoj vlasti prenijeli na sebe najmanje njih 80. Već 1392. Žigmund je s položaja Palatina smijenio Stjepana Lakfija. Položaj Palatina je u pravilu doživotan. Smjena pokazuje da Žigmund nije namjeravao trpiti ljude koji su ga iskorištavali ili ga nisu smatrali pravim kraljem. Žigmund se posvetio uništenju braće Horvat i njihovih sljedbenika. engel piše. Južne županije i Slavonija bile su pacificirane već do 1387. Kraljica Marija, koja je u veljači prebačena iz Gomneca u Novigradu u Dalmaciji, oslobođena je iz zatočeništva u lipnju uz pomoć venecijanske flote. Njezin je status ostao donekle nejasan. U teoriji ona je bila suvladar zajedno sa svojim suprugom i u stvari ona je uistinu na formalan način koristila kraljevske prerogative. Imala je svoj veliki pečat i u svoje ime dijelila posjede sve do 1393. Ali to nisu bili isključivo njezini potezi, već samo potvrda Žigmundovih darova. Nije se ni aktivno uplitala u poslove vladanja. 17. svibnja 1395. umrla je dok je bila trudna, nakon jedne nesreće na jahanju. Njezina sestra Hedviga iskazala je svoje pravo na njezinu krunu i Vladislav od Poljske, djelujući u ime svoje supruge, napao je sjeveroistočne Ugarske županije. Odbačen je, čini se, bez velikih poteškoća od je i Palatina Estaša Jolsvaja. Žigmund je tada bio zauzet ratom s Osmanlijama. Čitavo to razdoblje iza 1387. godine, poglavito Ivaniš, pokušava vršiti čitav niz različitih upada na područje od Mačve pa sve do recimo Zagreba. Ti napadi su razmjerno uspješni. Istovremeno, nemaju nikad dovoljno snage da zapravo zadrže u potpunosti taj teritorij i vraćaju se uvijek na, na prostor e, Bosanskog kraljevstva, poglavito taj, prostor Usure. Istovremeno, ono što, što ne smije se zaboraviti, te njihove destruktivne aktivnosti u smislu slabljenja Žigmundove vlasti cijeni tvrtko. Dakle, u tom trenutku od 1390. i kralj. I zapravo postavlja Ivaniša kao svog glavnog zastupnika na hrvatskom dijelu kraljevstva. Zato što ne treba zaboraviti da 1390. godine u svutu titulu da je kralj Bosne svih Srba, on je i kralj Hrvatske i Dalmacije. On sebe time proglašava jer zapravo on ulazi fizički u taj prostor i zauzima čitavo splitsko zaleđe i Ivaniš je zapravo njegova desna ruka u smislu ono što će zapravo kasnije postati Hrvoje Vukčić Hrvatinić, koji se tek sada u tom razdoblju počinje pojavljivati. Ti upadi koje vrši Horvat zajedno sa svojim privreženicima, zapravo u jednom trenutku, a to će biti 1393. kada će već Stjepan Tvrtko biti mrtav, jer on umire samo godinu dana nakon što se krune 1391. i nasljeđuje ga, nasljeđuje ga njegov sin Stjepan Dabiša, koji nije bio ni toliko hrabar, ni toliko sposoban kao kao njegov, kao njegov otac. Jednostavno, Ivanišu će, iako će nominalno i dalje imati te funkcije, zapravo realna potpora od strane bosanskog kralja će izostajati. Tako da ti upadi a, iza 91. sve su slabijeg efekta, a istovremeno Dabiša je svjesan rastuće moći Žigmunda u ursko hrvatskom kraljevstvu i 1393. oni će u Đakovu sklopiti jedan mir u kojem će zapravo sva postignuća koja je izvojevao ili prisvojio Stjepan Tvrtko i koje su, dakle, što su omogućili braća Horat, ovaj će to negirati. 22. ožujka 1282. godine velški princ David ab poveo je vojsku protiv engleskog garnizona u Howardenu. David se borio protiv engleskih invazionih snaga sve do lipnja 1283. kada je zarobljen. Engleske vlasti za Davida su složile posebnu kaznu, s obzirom da je počinio niz zločina i kazna je bila sastavljena od više kazni. Zbog izdaje konj ga je vukao do gubilišta. Onda je obješen zbog ubojstva, rasporena mu je utroba zbog svetogrđa, a onda mu je još zbog urote protiv kralja odrubljena glava i on je raščetvoren. Prema enciklopediji Britanici pogubljenje princa od Velsa Davida Upgraffada prvi je zabilježeni primjer da je netko kažnjen kaznom raščetvorenja. U članku o toj kazni u enciklopediji Britanici još piše. Puna kazna za izdajnika mogla je uključivati nekoliko koraka. Prvo je bio vučen, to jest privezan za konja i vučen do vješala. Takozvana ograda od pletera ili sanjke ponekad se spominju u tom kontekstu. Iako je takva naprava mogla biti način da se pokaže milost, povijest engleskog prava prije vremena Edvarda I. objavljena 1898. tvrdi da je to vjerojatnije bio način da se živo tijelo dopremi do krvnika. Ostatak kazne mogao je uključivati vješanje, obično ne do smrti, rezanje utrobe naživo, njezino spaljivanje, odrubljivanje glave i raščetvorenje. Zadnji je korak ponekad izveden tako da su se četiri uda vezala za različite konje i onda bi ih se podbolo da trče u različitim smjerovima. Braća Horvat godinama su bile vođe pobune protiv Žigmunda Luksemburškog. Do bitke kod Dobora 1394. braća su već izgubila Ladislava, koji je 1387. poginuo u sukobu sa Žigmundovim snagama. Kod Dobora kraljeve su snage sačekali Pavao i Ivaniš. Nakon poraza bolje je prošao Pavao, ipak je on nekada bio zagrebački biskup. Ivaniš je pak doživio kaznu sličnu onoj kojom je kažnjen David zadnji velški princ od Velsa, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Nakon toga Pavao Horvat će uspjeti pridobiti Stjepana Dabišu da povuče se iz tog đakovačkog mira, međutim to će izazvati reakciju Žigmunda koji neće udariti na Stjepana Dabiš, nego će udariti upravo na one koji su bili prijetnja njegovoj kraljevskoj moći, udarit će na Horvate, poglavito na Dobor koji je bio njihov dakle bosansko sjedište, a Dabiše istovremeno neće ništa učiniti protiv dakle zapravo neprijateljske aktivnosti na njegovom području kraljevstva i e, Žigmund će uspjeti zarobiti obojicu e, Horvata, a, kao i Stjepana Lackovića, a Lacković će nakon toga preći <laughs> na Žigmundovu stranu za jedno kratko vrijeme, onda će se opet prebaciti u, na stranu Ustanika a sam Žigmund ih nije htio usmrtiti na licu mjesta, nego je htio ih je zapravo na neki način da posluže kao primjer što se događa onima koji se suprotstavljaju iz njegove, dakle iz Žigmundove perspektive legitimnoj kraljevskoj vlasti i vuče ih zapravo preko čitavog hrvatskog teritorija, vuče ih prema Budimu u Pečuhu, međutim događa se to da prema bitno kasnijim svjedočanstvima na inzistiranje kraljice Marije, Žigmund osuđuje Ivaniša na jednu vrlo, vrlo brutalnu i, i nehumanu način ubijanja, naime bio je rasčetvoren i njegovi dijelovi tijela su bili stavljeni na sve četiri strane grada Pečuha kao opomena, a nakon toga još svega, u, u, u svega kako se nekoliko mjeseci kasnije se još spominje jedanput Pavao Horvat na putu prema Budimu i nakon toga mu se gubi svaki trag. A pretpostavka jest da zapravo Pavao Horvat je bio nakon toga sklonjen od neki od, neki od dakle, ugarskih samostana i prepušten da nestane u zaboravu. Od Horvatovih na kraju od vrlo moćne obitelji koja je imala vrlo strlovit rast tijekom druge polovice a, 70. godina i prve polovice 80. godina